rico Hoy te roce en moto, la chimba te parría sin miedo a que las pique, pique. Uh. No me tiren foto, que termino hecho mierda chirriándome manrique, rique. Y hoy salimos a la una y se sopla tu hasta que la lengua se me entuma. Que me emperché con los ocli, los pisos son puma. Que hay pa' la cabeza que se bebió, se fuma. uno pues, tapete en una y La code se mezcla con el caprichun de kiwi. Esa puta me pilló las tetas, el culo y también la rini. El was parece miel como si fuera Winnie. con mi no salimos el hook Quiero que cuando muevas el culo te pongas bien Si Es por verte en cuatro muero y también pago el ataúd. Me trae una piba y en la juega con los zombos, Si hay que meter mano en ninguno me escondo. Me voy songo sorongo. El pierro escupe papas si le digo la McDonald's. Porque siempre que disparo a todos se lo llevo. Marima en México la mota. Si no tiene culo, tiene una tetota y la que no mamá el carro. Se graba para el TikTok, el culo rebota. Para culo el le pide la cuesta. Se puso y le hizo River con la boca. Se besa con la amiga y todas son locas. Ah, de esa chimba quiero la chimba. Encapsuleado con el tus y la marimba. Una cubana que todo el día pide pinga. Le gusta lo malo, pero es fresita toda linda. Hoy te en moto, la chimba de parrilla. Sin miedo a que las pique, pique. Ah. No me tiren poto, que termino hecho mierda chirreándome manrique, rique. rique. Y hoy salimos a la una y se sopla tu si hasta que la lengua se me entuma. Que me emperché con los y los pisos son puma. Que hay pa' la cabeza que se bebió se fuma.